І так сьогодні ми будемо продовжувати виклад артикулу Писання та Ісус. Перш ніж розпочнемо цей виклад, ми звертаємо увагу слугам Єгови на особливу важливість цього артикула, особливо для сьогоднішніх слуг Господа. Із таким направленням. Хід думок, котрий є тут заложений іменно голосом Ісуса Христа, Він явно і відкрито заявляє про те, що слуги Господа власне для того є покликані, що надійшов час виконувати свою Господа. Ніяка друга причина не зумовила до поклику слух. Таку іменно причину і мають бачити перед собою покликані слуги. Далі. Все, чим може бути слуга, його позиція, його вірність, і свята і послух, і абсолютно все будується тільки тим, що і воля його вине в часі. Слова Господа Ісуса Христа особливо гострої ці речі підкреслені, що ніякі інші речі не можуть бути подані перед лице Господа, а тільки те, чому час прийшов виконуватись. Та й помимо слів Господа Ісуса в праці Отця Небесного, дотичності Його Сина Ісуса Христа на землі в той час є виразно заявлено, що Отець Небесний постійно був присутній із сином, котрий підкорив себе волі Господа, котрий час прийшов збуватися. Це і занадто високе свідчення двох свідків, котре може впевнити кожного хто бажає волі Господа виконати так, як то бажає Єгова. Знаючи пагубність речей, котрі можуть вчинити катастрофу для тих, хто не допильнує цієї речі, то із цього случаю ми робимо нагадування. До нинішнього часу многі із слугів Єгови прийшовши перед лице Господа, принесли із собою свої бачення, свої розуміння, свої оцінки, свою духовність. Вони згромадили много інформації, наук через начитаність, через слухання і вважають, що це і є те, що можна називати духовністю, і виставляють подібні речі перед лиця Господа на признання. Знаючи, що ця річ буде супроводити слугів Господа, ми на цю річ робимо особливий наголос все, що зібрано зусиллями людськими, все, на що є положено печатку людську, мусить бути відкинуто. І не дивіться на те, що ви витрачали багато часу, коштів, енергії на збирання цього ржавого золота. На то не дивіться. Якщо ваша ціль є бути слугами Господа дійсними, то слуга Господа дивиться тільки на руку Господа, що в ній лежить і чим вона зайнята. Його більше нічого не інтересує. Те, що рука Господа подає, те й сприймає слуга. І до цього нічого не додає і нічого не віднімає. Іначе він би був подібний до тих, котрі осуджені були судом Єгови, котрий виразив устами Ісуса Христа, що це все становить добре місце і вдобні случаї для контролю ворога диявола а не для того, щоб прославити ім'я Його. Отже, якщо до сьогоднішнього дня хтось із вас знав себе по тілу, це слово особливо підкреслюю, тобто вимірювався своїм тілесним розумом, виважувався, оцінювався, і що своїм тілом він виносив якісь цінності. То есть, если знал тебя, ты себя в почину, значить від сьогоднішнього дня маєш знати. Цей погляд мусить бути скасований. По тілу ми нікого не знаємо. Ні себе і нічого другого. Ми знаємо одно. Те, що і воля Господа, оце і є річ пильності нашої, уваги нашої, нашого надбання, цілі нашого служення і не для нас самих, а ради чого Отець Небесний відкриває свою працю. Ради тільки цього і ми посвячуємось. Ми посвячуємось не бути слугами Господа. І все. Ми посвячуємось тим, щоб бути волею Господа, живою, діючою волею. Як це посвячення бачили, виконували, признавали і випрацьовували всі наші попередники, котрі з ласки Господа були одобрені і про котрих свідчення і поміщено в Святім письмі. Ми підемо тим шляхом. Можливо, хто будь ще до сьогодні вважає, що він покликати бути слугою Господа і за це іменно, що відповів на цей поклик, відкриється йому скарбниці благословенства. Нагадуємо, це і чергова помилка і средство до засвітлення. Єгова кличе не зайняти позиції слуг, а позиції працівників, виконателів волі Господа, котрі не дивляться на майбутність і нагороду майбутнього часу, а рахують за найвищу нагороду виконувати волю Господа на біжучим часі. Це їх нагорода. Ніяка інша нагорода їх не цікавить. Їх цікавить те, що відкриває Єгова те, що на даний час діє, це і найвища нагорода. Отже, якщо ми в погляд його оцінимо цю відкриту для нас нагороду на біжучий час, то і всі решта нагороди будуть наші. Так говорить обітниці Його. А все ж таки, скільки б то ми не виконали праці? І як би не виконали. Нехай ніхто не бачить вчинену працю, як гроші у розумінні світських людей, що це ніби є накопичений товар, несучи якусь цінність, і що така цінність має бути обов'язково оплачена Господом Єгою. Ні. Це із ласки Його відкрито для нас. І з тої самої ласки Він нагороджує нас, а не із того, що діл ми натворили добрих чи злих. Ці речі нічого не мають принесем Господа. Отже, від сьогоднішнього дня нехай перед слугами Господа не буде іншого предмету на погляд, на їхнє будівництво на все, чим би вони будували свою позицію. Так, розуміти мусимо ці речі. При такому розумінні ми можемо бути здібні бачити подальшу працю Єгови, оцінити її і бути вільними і чистими від усього, що несе присутність тіла. Студія наша продовжується із параграфа 11. Треба зауважити, що Ісус уважно вибрав собі уступ із Святого Письма на свої одвідання Назареті. Коли він висказав ці ласкові слова, його слухачі не могли вийти з Тоді він сказав до них, сьогодні сповнилося це писання у ваших ушах. Він заявив, що він є тим Божим післаником, про котрого говорилося в пророцтві Ісаї. Він сказав ці слова потіхи, і вони отримали благословенство з його уст. Які ж були наслідки цього? Чи вони були вдячні? Чи вони гордилися з їхнього родинця? Противно. Вони стали наповнені ненавистю проти нього і старалися вбити його. Ці уста, що були наповнені радісною новиною, і котрі промовляли слова повні ласки, вони хотіли замкнути. Одинадцятий параграф звертає увагу на хід обставин, що стався в місті Назарет. Що сталося там? Отже, з якого би боку не підходити з її оказії, котра почала працю Нового Завіта, працю дійсних речей, перевести те, що було в образах і тінях, в дійсні речі, то ми бачимо, що там зустрілися два шляхи. Отже, перший шлях це той, на котрому були священники жидівське духовенство. І той шлях був цілком підконтрольований ними. На цьому шляху вони виставили заповіді, закони, жертви, перемішавши це із традиціями людськими. Вони вважали, що це і є праведність, що це і є місце, і єдине місце котре Єгова не може обминути і ні в яким разі це не може статись, бо вони виконують заповіді Господа. Що ж виставлено було на показ перелиця Господа на руках жидівського духовенства? Ми запитуємо, воля Господа на часі? Ні. Що ж вони виставили? закон на горі Сінай. Ось це і було. І нічого більше. Господь Єгова, коли він відкрив уста свого сина і промовив, він заявив, що іменно такий шлях, котрий базується на безцільному, буквальному додержанні заповіді Єгови і інших написань, Він може продукувати тільки ті речі, що промовив Ісус Христос. Що це є средство до породження немощей, сліпоти, темниць і контролю демонів і Бо промовлені слова Господа Ісуса, що записав пророк Ісая, про то й говорили. І до них перших це звернення стояло, що вони і нуждарі, і перші, котрих треба дати лічення. Окрім цього, тут є заявлено, що воля Господа є в тому, чому час прийшов збуватися. Далі, що тільки у цій волі Господа, котрого сам Отець Небесний виконує можна сподіватись знайти і збавлення, визвіл на волю, прозріння і всяку духовну необхідну поміч. І це не для користі слуги, а це для того, що прославилось ім'я Його. Но параграф вартовий бачите, звертає увагу на інтересні речі. може статися. Інакшого із тою одиницею, котра загострюється на якийсь певний предмет, але не на волю Господа на часі. І цей предмет виставляє перед Господа на признання. Іншого з ним статись не може, окрім того, що сталося там що така вістка волі Господа на часі викличе точно ту саму реакцію в кожного, починаючи з міста Назарет, до нинішнього дня, продовжуючи, хто таке виставлення ставить перед лице Господа продукт своїх рук і своєї голови. Отже, це тільки сопротивлення, опрокинення волі Господа уважаючи себе за праведних, при цьому ж таки, руйнуючи волю Господу, вважаючи, що це роблять службу для Бога, будучи цілком засліплені і обмануті ворогом дияволом. Отже, слова Господа Ісуса промовлені, котрі несли благодать Господа для тих, що там стояв і слухав. Такі уста, як говорить Вартова Башта жидівське духовенство, будучи під контролем демонів бісів, хотіли замкнути, тобто знищити вістителя Єгови, Ісуса Христа. Як подальша історія показує, що вони якраз і вчинили таку справу, тобто хотіли чинити. Ми особливо звертаємо увагу слугам його нинішнього часу до нинішнього дня, аж до часу, поки не прийшов на наш стіл артикул Писання та Ісус. Ви чули про волю Господа на часі. Але то ви ще не були ті люди, що сьогодні є. Ви ще йшли і несли в собі із собою науки, інформації, все те на що кожен із вас був здібний. з приходом артикула Писання та Ісус у відкритій і ясній формі робиться заявлення голосом цього артикулу, що ніякі збирання, старання, всякі інші змагання, котрі міг надбати чоловік, не мають ніякої цінності перед лицем Господа знаючи добре про те, що це є переломова хвиля, то ми робимо із нагоди 11 параграфа до вас осторогу. Дивіться і уважно пильнуйте. щоб те, що вважали ви за золото, вчора про нього ми сказали то ржаве золото, не сталося золотом сьогоднішнього дня після голосу артикула до Святий Ісус. Інакше кожен, хто його буде вважати таким, знайдуть займе позиції обов'язково противники жидівського духовенства. Образ. Той образ стане дійсністю через необдуманий крок сьогоднішніх, як і раніщих так званих слух. Отож, уважати треба тільки на те, що подає Єгова свою працю на часі. Вартова башта звертає увагу на факт зустрічі двох шляхів, що сталося в місті Назарет. Ісус Христос поволі Отця Небесного, промовив слова пророцтва, котрими його розпочав великий новий шлях в своїй праці, як читаємо і подано йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, знайшов місце, <clears throat> де було написано. Дух Господа на мені, котрого ради намастив мене, благовістити, в Богом післав мене, зціляти розбитих серцем, проповідувати полонянам визвіл і сліпим прозріння, випускати замучених на волю проповідав рік Господин приятний. І, згорнувши книгу, віддав слузі та й сів. І очі всіх в школі були звернені на нього. Почавши ж глаголати до них, що сьогодні справдилось Писання це в ушах ваших Івані від Луки 4.17 по 21. Проголошені слова перед присутні жидівського духовенства звіщали ясно про те, що шлях, котрому вже вийшов час, призначений від його він скінчив свою працю. І результатом цієї праці, як також і продовженням її, є те, що зістало повідомлене, а іменно духовне спідніння, розбитість серця контроля ворожих темниць, повна сліпота, цілковите і безрезультатне виснаження. Так оцінив Небесний Отець працю в придержанні букви заповідей і законів і різних постановлень і формів, котрі не постерігали за працю його відповідно до часу. Господня благодать і сила знаходилася в тому слові, котрому надійшов час на сповнення, як про це повідомляв у промові Ісус Христос. Духовні багатства, зцілення, сердець, визвіл на волю синів Божих, повне прозріння відносно волі Небесного Отця. Все це є помічено Його іменно в змісті тієї вістки, котре надійшов час до сповнення. Так про це повідомив його устами свого Сина Ісуса Христа. Нехай пам'ятає своє Господні цю велику правду, явлену від Єгови. І нехай очі всіх покликаних слугів зістануть кріпко прив'язані до цієї вістки, бо лише в ній є присутня жива діюча сила Єгови, котра працює на всяке збудовання лише тих слугів, хто радісно сприймає користь голосу цієї вістки. Голос цієї вістки це дійсно є потоки благословенств і багатств Єгови. Проще мають бути високо вдячні до Єгови всіх, хто є запрошений до цієї відбірної гостини. Оказія, котра взяла місце в жидівській школі Назарета з боку учителів закону, букви і формів. Це є остерігаючі повідомлення до уваги слугів Божих про те, щоб не допустити впливу впертості невдоволення в часі, коли його об'явив працю, котрі надійшов час на виконання. Ось так получає нас голос Вартої башти, які то науки його водає іде dla його пробуваючи. Разом із цим подає осторогу в лиці засліпленого жидівського духовенства через уживання свого погляду і виміру на волю Господа. Я хочу звернути вашу увагу дещо в додаток. На цю оказію, що сталося в місті Назарет. Ми знаємо, що в тому часі, коли Господь Ісус Христос був об'явлений ангелом, що Він явиться на землю. В тому часі вже були одиниці, що з радістю взяли цю віску і несли і зберігали її. І коли родився Ісус Христос, теж були вірні одиниці котрі дякували Йогові за всі оказії, що сталися, і бачили силою Йогови, що це є спасення для ізраїльського народу. Були і другі одиниці, котрі теж бачили уже працю Єгови у лиці його сина. Но в усіх случаях це були одиниці. І іменно ці одиниці не орієнтували свій погляд на голос букви, формів, жертов, цілком ні. Не ці речі допомогли їм ці орієнтації вчинити і бачити початок йогової праці. Даже у словах бачити початок, а потім в предметах і речах. Це нагадуємо по тій причині, щоб засвідкувати. Можливо, хто мені з вас подумає, слухаючи ці слова, що жидівське духовенство і було добре, аж поки час не прийшов закінчитись волі Господа, предназначеному для цього шляху. Цілком ні. Цей шлях ще працював а вони нічого не спостерегли. Тобто вимірювалися безцільним виконанням заповідей і законів, формул, жертв і інших речей. Ми можемо бути певні, що ті одиниці, котрі розпізнали присутність його в самих найменших речах і об'явах, вони теж не менше пильнували закону, як і жидівське духовенство. Але однак це не була річ по котрій вони чинили орієнтацію. Вони більше всього слідкували і перейняті були обітницями Єгови, відносячися до цього часу і праці. І постільки так пильнували вони цих речей, то не своїми силами і здібностями вони спостерегли працю в самих малих початках а тільки із волі ласки Йогові і його сили, їм відкрито було, що це розпочинається велика праця Єгове, по тому, що його, у всіх обідницях говорив про неї. Отже, у цим нагадуванню ми заявляємо, що позицію жидівського духовенства не слід розглядати як та, котра могла би бути пожиточна навіть і тоді, ще коли цей шлях працював. Ні. Пожиточна і добра перед лицем його була та, що в ліці цих окремих одиниць, почислених уже, була показана. Параграф 12. Ісус вийшов із місточка Толись, із Назарету, і, можливо, що вже ніколи не повертав до нього. Від того часу Ісус вже не ділав, а не навчав відмінно, але навчав так, як це чинив Назареті. Про це ми довідуємось із його слів, коли він сказав. Сьогодні ця пісня сповнилась у ваших ушах. Думка цього параграфа звертає увагу, що в житті Ісуса прийшла велика переміна. Жителі рідного міста Назарет знали Ісуса до цього моменту як людину шляхотну, набожну, знаючи закони і писання. І такого вони його знали, як відповідного і доброго горожанина. І це було на місці, бо таким і був Ісус. Певно, що коли Ісус, прибувши до школи іменно-жидівської місті Назарет, тепер же, коли читав пророка Ісаю, це говорить про те, що і раніше і часто подавали йому книгу читати. І він читав про це свідкує случай, що стався в 12-річному якраз віці Ісуса. Він теж читав закон. І теж це було в синагоги на Єрусалим. Отже, таким чином Ісус провадив це життя. І так Він учив, так Він і читав, і проголошував вістку Його тодішнього часу. І з цього моменту коли було зачитано просто Ісаї 61 глава, більше він не повертався до форми цієї науки, перестав нею користуватись і по тій причині, що Отець Небесний об'явив, настає час дійсних речей. І його промови завжди супроводились словом. Сьогодні збувається таке-то просто або така то біда. Тобто сповіщення цих слів ясно і точно повідомляє в праці Ісуса Христа і в праці всіх слугів Господа, починаючи з міста Назарет і до сьогоднішнього дня, в устах у них не може бути ані промови, ані якогось утвердження для себе і других того, чому час минув. Ми особливо на це звертаємо увагу. Ісус Христос, добуваючи до віку 30-річного, Він користувався Словом Єгове. Він його читав собі і другим. Він і другим помагав розуміти Слово Боже. Колись прийшов час сповняти волю Господа, Ісус Христос ніколи не торкався того способу науки. І це не тому, що то була помилка. Ні, і цілком ні. А це тому, що минув час тій праці. Настає час другий. Отже, думка у цій вартовій башті. Це не є думка повідомителя, хоча й так вона могла би бути, а скоріше осторога. Ще в одиниці, котрі Займають позиції слуг Господа. У часі, коли вони спізнали волю Господа на часі, все решта не має ніякого значення. І як це не мало значення в праці Ісуса Христа, такого самого погляду набуває і в нас. Та праця, котрий час минув, набуває важливості повної уваги тільки те, що є воля Його. І дійсно, як це сталося з Ісусом Христом. Ось так вчимося і розглядаємо цей случаї. Цим він звернув увагу, що під час свого служення він сповниться Писання. Цей випадок був. Тепер я хочу звернути вам увагу, хто держить артикул в своїх руках, слідкуйте уважно. Цей випадок був неначе типом або образом, і Назарет стався представителем всіх людей, до котрих Ісус прийшов проповідувати. Тобто, мова цієї думки говорить так. І все людство, включаючи нас. І якщо ми бажаємо знати волю Господа, де є присутня його жива діюча сила, то в іншій формі і порядку, яка була показана в місті Назарет, не буде явлена. Місто Назарет це є свідчення його про те, що тільки та воля Господа несе його присутню діючу силу, котрій час прийшов збуватися. Ось така думка тут і заложена. Нехай ніхто не тягає свої очі на щось друге. Чи то йому будуть говорити, чи він буде сам читати, чи то він збирав своїми руками? Ні. То є великий символ і знак. І з того часу, іменно з того часу, хто йшов за Господом Ісусом Христом і після Його засіння продовжував шлях на землі. Так місто Назарет було не тільки початком, а й продовжувачем всього шляху слуг Господа. Так сталося і з церквою періода Єлісея. Так нині є і з нами. Точно та сама річ. Отже, місто Назарет, початок його праці, явлення його сили, присутність його благословенства, є тільки в тому случаї, коли слава Господа дивиться на оказію, що зумовила присутність його волі на землі. А вона розпочалася із міста Назарет. Причина для нас є важна, як і зазначено відкрито. Прийшов час, і це Господь Ісус об'явив. Читаємо текстом. Сьогодні у ваших очах це писання збулося. Це початок великої праці Його. І нехай ніхто не бачить і не глядить, і не шукає іншого средства побачити волю Господа, а тільки так, як було там об'явлено. Ось тут насувається питання, чи Ісус робив ці чуда навмисне, щоб сповнити ці писання, або чи Він робив це тільки тоді, як це приходило йому під руки, і мимоволі писання сповнялось, тобто завдяки случаю. Отже, виставлені два питання, здається, виставлені не случайно. Бо многі думають, що коли Господь Ісус Христос об'явив Дух Господа Бога на мені, і Він не для того призначений, щоб виконати волю Господа на землі. Воно рахують. І це не наш здогад, бо пізніше. Ті, котрі іменно рахували тілесний погляд, заявили, що якщо ти є син Божий, то зніми сам себе із Христа, коли його розпняли. Під цим треба розуміти, що такі необачні, осліплені люди уважали що дух Господа є підконтрольний сотворінню, а не навпаки. Сотворіння цілком підконтрольне духу Єгови. Не обманюйте себе. Дух Господа це Господен контроль, це його керівництво. І слуга найвищого рангу і найнижчого рангу слідує ззаді, за ним, а не впереді. І він не буде послуговуватись духом Господа, чинити різні штуки, щоб когось здивувати, та себе показати, та ще щось подібне. Отже, так, і коли був арестований Ісус Христос, і коли знущались над Ним, теж так розуміли. Силу Духа Святого і сміялись над силою Духа Святого, де вони говорили. Нехай він скаже, хто його вдарив, коли йому очі були зав'язані розуміючи під цим, що до Господа це якась така собі сила ніби у людському розумінні. Ні. Тобто вони викликали, щоб сила Духа Святого проявилася в тому, в чому бажає бачити людське сотворіння, притом здеградоване. Ні. Отже, всі оказії чудес, всяка праця, котру чинив Господь Ісус Христос, це не був случай. Це не зійшлися два случаї іменно случайно. І там вони стрілились цілком ні. Не завдяки случаю, не завдяки мимоволі даруючу, сприймаючи, а тільки завдяки тому, що прийшла воля Господа. А син був керований Духом Святим і не раніше, і не пізніше. А так як і про всіх слуг записано, то й про нього сказано, що цей самий Дух свідкує Духу нашому. Дух його не свідкував, Духу Ісуса Христа. І Він знав і місце, знав і час, знав і предмет. Тому авторитетний сказав, сьогодні збувається перед вашими очима написане це. І це не случайно. А це говорить про те, що слуга цілком віддається волі Господа і знає своє місце, час і пору. Всевишній його вовчинив велику подію в місті Назареті через свого возлюбленого Сина Ісуса Христа. І тому ця подія стається із того часу для всіх слугів Божих поданим від Єгови, удовіднюючим свідоцтвом на їхню дійсну тотожність, котру подав сам Творець Вселенної Бог Єгова. Починаючи із того часу Єгова, піднімав слугів тільки заради часу, в котрому він призначував до виконання певні пророчі обітниці і накреслення. Отже, місто Назарет для слугів Божих по необхідності становить єдиний шлях, як початкуючи, так і продовжуючи, і рівно ж закінчуючи їхню працю перед лицем Єгови. Подібно тому, як це чинив Господь Ісус Христос. Із Назарету, то із символічного, почавши звіщати волю Його на часі, він постійно чинив те саме, на протязі всього свого шляху і сам про це сповіщав, що вчинена ним праця є фізичним фактом записаного пророчого слова. Вартова башта заявляє слідуючі слова. Цей випадок був неначе типом або образом, і Назарет стався представителем всіх людей, до котрих Ісус прийшов проповідувати. Отже вістка на часі, котру звістив Ісус Христос у місті Назарет. В початку свого шляху стається невідхильним і твердо установленим від Його правилом, зумовлюючим увесь шлях піднятих від Його слугів до виконання припорученої від Його праці, котрий надійшов час до виконання. Так постійно чинив Ісус Христос на протязі цілого свого шляху. Він постійно свідкував установлене від Його правило через повідомлення, що чинені через нього певні діла, є записане пророче слово, і він виконує його, бо надійшов для цього часу. Значення Назарету іще полягає в тому, що починаючи з того часу всяке представництво, працюючи від імені Бога Єгови, мусить свідкувати про ті речі, котрі його виявляє у фізичних фактах згідно записаних пророцтв, відносячихся щодо певного часу і оказії. Ніякі інші свідоцтва і виставлення не є відповідними і гідними уваги, бо ніякі інші свідоцтва не являв Єгова через праці свого Сина Ісуса Христа. Тепер же, знаючи про те, що місто Назарет становить в замірі Єгови до його слугів, то у зворотному напрямку місто Назарет для нас відіграє теж не менш важливу справу. І ніхто не може себе показати слугою Господа, помимо того, що було показано в місті Назарет. якщо якась і є рухомість, виставлення, але якщо воно не взято із символічного міста Назарет, то є продукт і іншого погляду не показує нам, ця оказія. Як нема іншого средства, причини і порядку, присутності сили його на землі, як то, що сталося в місті Назарет, так і нема іншого способу і місця і позиції представити перед Господа у якості його слуги. Так мусимо бачити. Значіння міста Назарет, як сказано словами вартує башти, це є велике значення до всього людства, ще й говорив посольство Ісуса Христа. Параграф 13. Здається, що не може бути сумніву, що Ісус виконував свою роботу після обробленого пляну, опрацьованого. Отже, вартова башта звертає увагу на речі, котрі є цілком необхідні і нам замовити. Тут уживається вираз пулян. Це було раніше слово вже воно в теократії, пізніше воно, воно було замінено більш контрастним і більш точно виражаючим те, що є воля Господа. Іменно в слідуючому вираженні це є задум Єгови. Перша думка цього 13-го параграфа звіщає про те, як би ми не хотіли поглянути на неї, що б ми з неї не хотіли взяти, то обов'язково накликується тільки те, про що дає направлення на мартова башта. А воно є слідуюче, що Господь Ісус Христос раптово не взявся. І це не був діло случая, що він случайно натрапив, прочитав про і пророка Ісаю. Такі речі в його житті не сталися. І раптово такі речі не стаються. Ми знаємо, що після хрещення в річці Йордан Господь Ісус Христос був силою Його відпроваджений в пустиню 40 суток відбирати науку від Єгови. Ось те, що учив Ісус Христос, 30 років до цього часу йдучи, читаючи закон, поглиблюючись у глибини волі Господа і вивчаючи його відповідно до часу. І було тим предметом, де він був зорієнтований, ми наголошуємо тут особливо волею Господа на те, щоб показати його праці, настав час відповідного порядку, і цей порядок розпочинається із головного об'явити його, що його приступає до виконання дійсних речей. Отже, Господь Ісус Христос, коли Він об'являв ці слова, Він був до них готовий, і Він їх не взяв случайно тим більше. І справоздання 4 глави Івані від Луки показує, що коли подано йому книгу, апостол пише, він знайшов місце. Тобто, він знав про нього і раніше, що там було воно написано. А що воно відноситься до нього, то про це він був повідомлений, коли відбирав школу 40 суток. Він не йшов голодувати ради голода, як многі беруть цей случай і показують, що перед цією працею треба було кріпко проголодати. Ні. А він йшов взяти науку. І присутність посту у такому довгому часі вказувала на те, що наука була досить сильна і досить відповідна бо відмовлено було ради цієї, навіть природні потреби тіла. Отже, там проходила велика наука. Його життя, іменно життя Ісуса Христа, і діла були так натуральні, що не мов би його робота не була під силою жодного закона. Це його життя після об'явлення пророцтва Ісаї 61 голови. Це не говорить про те, що до цього часу він не корився закону. Но є дві форми життя, коли працює закон образів і тіней. Це одна форма життя навіть праведного. А коли працює форма дійсних речей, повних речей. Коли образи і тіні заговорили дійсними речами, то тепер же життя наше до цього треба змінити. Не лише науку змінити, не лише перемінити своє розуміння і бачення, і виваження, а життя. Зверніть увагу на слова, що тут сказані. Ми не читаємо біографії Ісуса що написано про нього відноситься до нас. Що Ісус Христос підкорив себе волі Господа так сильно і повно, що про нього не можна було сказати, що цим чоловіком керуються написані закони, якісь параграф, якась буква. Наскільки це було легко, наскільки це було природньо, що дії закона букви спостережте неможливо у його життю. Отже, так сприймають волю Господа на часи, як сприйняв її Господь Ісус. Там голоса букви не треба. І коли він об'явив, що голос букви перестав ділати, як же можна провадити життя з огляду на голос букви? Життя провадиться тільки з огляду на голос духа. Того вартов ваш той показує. І його життя було так натуральне, так природне, що цілком неможливо було побачити, що там є присутня регулюючі закони, писані і об'явлені. Отже, це є річ, як сприймають волю Господа на часі. Але в його відвідинах до Назарету то мусимо признати, що він навмисно пішов там, що сповнити пророцтво пророка Ісаю в присутності своїх краянів. Каже так, пішов Господь Ісус навмисне, пішов навмисне обдумано. Ми віримо в те, що Він не пішов бо так йому хотілося ще наостанок відвідати місто Назарет. Не заради того, щоб побачити своїх краянів, він пішов туди, а заради того, що вів його туди дух Єгови, що там він про нього повідомив. Це говорить про те, що він знав це писання, і іменно дух Єгови його привів туди, а не случайно він прибув туди, прибув тоді і дух Єгови там. Ні. Це не була стріча їх там, а це було ведення із пустині у місто Назарет. Тобто із того часу від пустині Ісус Христос почав свій шлях виконувати згідно написаного Слова. Тому то Він туди прибув. Тобто не случайно це сталося. Як би рукою даючого, так рукою і сприймаючого. А це було згідно написаного Слова Божого, де умішувався всяку справу діяльність Дух Святий. Безперечно, що Ісусовим провідником було його повне знання Писання, котре різними формами і розмаїтими способами предсказувало прихід Месії. То знання провадило його не до якогось случайного випадку, але воно освідчило його ум через що він стався втверджений на своїй дорозі. І так, коли Господь Ісус Христос прибув до міста Назарет далі, і його праця після міста Назарет, вона була підкорена тому регламенту, що тут ми і читали. Він знав Писання, і сила його Дух Святий освітлював то Писання. Слово освітлював читаємо так освітла тільки та річ, котрим час прийшов збуватися. І він керувався освітленням Єгови. <coughs> Тому то, коли він прибув в місто Назарет, це не був случай, це не був іменно випадок, а це було при помочі Єгови, керівництво його духа, те, що освітило його воля на часі. А син корився цій волі. Отже, Таким чином бачимо діяльність Господа Ісуса під керівництвом Духа Його, що це керівництво не виконується автоматично, що це керівництво не виконується над тим, хто не читає і не поглиблюється вивчення волі Господа Його на часі, а тільки над тим, хто цілком цим ділом зайнятий і тільки про це і промишляє. Господь Ісус Христос, здається, знав, що Він є підняти слава Господа для того, щоб через нього була освітлена, оголошена і об'явлена його воля на часі. Так це і сталося. <clears throat> Воля Господня на часі це є чудовий стан дітей Божих, до котрого вони зістали запрошені голосом Отця Небесного. Така воля стається для них єдиною головною річчю і ціллю. <clears throat> їхнього життя і всякій праці. І з часу об'явлення від Господа діючого пророчого накреслення відповідно до часу також. Від часу повної покірності і згоди з боку сотворіння до цього зголосу. Від цього часу сотворіння слуга може з надією впливати на керівництво від Отця Єгови. Так як керівництво Єгова подає тільки по лінії і вимоги установленого часу, як також і тих пророчих накреслень, котрі відносяться до цього, до цього часу. Якщо слуга дійсно відповів на голос Господньої волі, то він може бути певний, що із ласки Його він одержить все, що має відношення до цього часу, подібно тому, як це сталося з Ісусом Христом у Його праці. Цей факт, що Ісус прочитав у місті Назарець, пророка Ісаї 61.1 свідкує про те, що це не був случай, котрий стався мимоволі сприймаючого чи даруючого, а скоріше те, що Ісус із ласки свого Отця знав це пророцтво і пильно досліджував про час, місце і всі речі, що там були записані, щоб цілком свідомо і з радістю оголосити і сприйняти те, чому настав час до виконання. Отже, з боку Ісуса Христа була подана повна і абсолютна посвята для діла Його, і тому Він зістав керований до оголошення і праці лише тих речей, котрим настав час виконуватись. Він з радістю підкорив своє життя діючі волі Отця. І така річ виглядала настільки природно, просто і легко, що таке життя не потребувало регулюючих законів писаних чи об'явлюваних треба звернути увагу, що із часу об'явлення місця Назарет волі його на часі. І з цього часу Ісус Христос передав своє життя на цілком іншу форму і шлях, котрі цілком задоволили потреби волі Його щодо часу. Це нагадування робиться по причині, що природне життя, відповідаючи волі Його на часі, є можливо подати лише в случаї повної відокремленості від потреб звичайного життя. Брати і сестри, в цьому місці ми спеціально зупиняємось. Ми бачимо велику різницю в житті буквальному Господа Ісуса Христа. І з часу, коли прийшов, прийшла пора волі Господа збутись на часі. Іменно з цього часу Ісус Христос цілком відокремив себе від життя звичайного, котрий провадив до цього часу він або і хто-небудь інший. На це зверніть увагу. Точно до такої форми життя покликав він учеників апостолів і інших опісля. Іншу форму життя вони не провадили, а тільки така. Це говорить про те, що воля Господа може бути задоволена тільки тоді, коли так оціниться його шлях. Ця річ не говорить про те, що Ісусове життя до часу посвячення ніби було проваджене проти волі Єгови. Ні. Це тільки є свідоцтво тому, що служіння голосу закону тіням і образам, то і дочасним постановам не вимагало такого життя, а служіння дійсності є подане і признане тільки в постанові Ісуса Христа. Світло його освічує речі, котрим настав час до виконання, також і всякий ум, котрий зістав посвячений цій справі Єгове. Отже, так Ісус Христос посвятив своє життя, і всім цім образі є показано, що так мають йти і всі слуги Єгове. І якщо вони бажають бути тим, що і воля Його на часі бо ради цього вони її і підняті. Брати і сестри, зверніть на цю студію особливу увагу. Вона робить повний поворот, вона дає повне очищення, звільнення від усього, що не є в очах його нецінним, а подає тільки те, що є цінним в його очах і ради чого ми її покликані. Отже, нехай слуги Господа не будуть задержані тим, що виглядало для них цінним та дорогим, де вони витрачались. Не жалійте своїх втрат. Сказано є, що ліпше втратити найдорожчі речі і органи тіла, ніж, а намість цього бути слугою Єгови, ніж зберігати їх і самому понести втрату. Отже, це були думки нашої студії. В кого із вас є питання чи неясності по предмету студії, прошу задати. Куди веде нас Бог що він хоче і куди він нас провадить побачив, що для Ісуса Христа це був найщасливіший день в його житті і так він проводив це життя. Тому і сьогодні теж для нас іменно цей день це відбік нашої радості, нашого щастя і нашого живого життя перед лицем Його. Тому я буду просити дозволу Його, що він дав сили і помочі іменно це осознати ті річі. Буду прикладати всі свої зусилля, що тільки постійно наблюдати за цим, постійно жити їм тим, куди проводить Дух його, що він бажає і що він хоче, щоб його свого чинив. Тому нехай такий чудний спосіб надальше послати нас. Добре. Дякую. В кого є ще під? відповідаю на питання. Моїх родичів. Однак нас цікавить більше всього, а духовна сторона його відношення до закону Єгови. Так от. Коли стався случай 12-річнім віці Ісуса Христа, і коли, повертаючись з Єрусалиму додому із святочних е, праздників, там родичі, втратили з поля зору свого сина і аж на третій день знайшли його. Знайшли його в синагогі. І коли мати Ісуса Марія сказала до нього слова, слідуючи, сину, як же ти змучив нас? Так довго шукали ми Тебе. Він відповідає їй слідуючі слова. А де ж мені й бути? Ці слова здається і будуть відповіді на поставлене питання. Що Ісус Христос, будучи ще подростком і будучи дитиною ще, він займався писанням, займалися тим і родичі. Звичайно, що його мати могла шукати сина пропавшого з поля зору там, де, звичайно, людські діти були. Тому вона й три дня шукала. Але коли він відповів, а де ж мені й бути, то ці слова ясно і точно повідомляють, що й до цього моменту, якщо в нього був вільний час, а він такого шукав, то він тільки йшов в синагогу, де читався закон. Бо слова його говорять про те, що він там не був перший раз, а що він часто був в синагогі. Тобто, це говорить про те, що ця одиниця, цей молодий чоловік, він приходив туди не слухати, але звернімо знову увагу в місті Єрусалим, де показано, що не він слухав, а його слухали. Священники жидівські дивувалися. Як може цей молодий чоловік так сильно, глибоко і точно знати закон і вчити їх? Здається, це і відповідь на питання, чим займався Ісус. До 30-річного росту. Він займався тільки тим, що відкрито було в 12-річнім віці, так і сьогодні читали, і не це натиск, що коли Ісус відкрив просто Ісаї 61 голови, це не був случай, бо написано, що Він відшукав це місце. Це говорить про те, що він уважно, глибоко і пильно вивчав закон Єгови і його виконував. Це і відповідь питання. Кого ще є питання? Слухаю. Знали картину, як е, поступати слова Єгови так же само є більше підтвердження, то, що та картина за Христа відбувається нинішній час. Як е, та духовенство послухало Христа, воно знало тих е, пророків, як е, Божих пророків, а відносилось до них просто формально. Так же в нинішній час даю підтвердження нам, коли ми йдемо на проповідь, ми спеціально багато людей з різних конфесій релігійних. Але кожен каже так, ми знаємо, можете йти собі далі. Ми це те підтвердження того, що дійсно так, як Христос поступав, так поступає в Бог. Є дуже велика благодатність Богу Його за всі його ті дари, які йде в нинішній час, як повинен поступати слава Богу в нинішній час. Добре. О, ще є питання. Слухаю. 声が遠いで怒らせる。и ми п р и ї ж д ж а є м там приходимо, щоб отримати науку. першу чергу це показує, що його дійсно будує зразу ту сторінку. І в таких словах кожен, хто дійсно проходить сюди щирим серцем, бачучи і чуючи цю, маючи вуха до цієї науки, чуючи і зразу приймаючи перебудови собі, що ця наука дійсно, вона творить чудеса, вона будує і серці кожної іскреної людини переповняється бажанням відповісти тою радістю на поклик Єгови, нести ту радість до інших людей, котрі ще знаходяться сьогодні у тому морі. І я хочу з своєї сторони запевнити, що буду прикладати всі ті сили, всі ті средства і кошти, котрі сьогодні потребує Єгова, до виконання своєї завершуючої праці на землі управляти цими ділами стосунками від святей. Добре. У кого ще є питання? Слухай питання. тільки в тому случаї при зціленні хворого у купелі Ветезда було сказано, а в багатьох місцях було показано, що Ісус Христос вживав цього березу, давав попередження, щоб не розказувати про то, ким і хто вчинив зцілення. Ми хочемо сказати, оголосити слідуючу річ для цієї справи. Коли Ісус говорив ці слова, в них була потреба. І це була не театральна штука, а дійсна потреба. Тобто, це говорило про те, що раніше часу не треба було ці речі оголошувати. Діло вот чому. Хоча і так його чуда не були чинені і предмет чуда не захований стояв. Предмет чуда стояв явний перед всіма, хто був сліпий, став відючий, це бачили всі, хто був хворий або мертвий, воскрешав і оздоровляв, це бачили всі. Однако при цьому самому Ісус говорив так і йди, і не говори нікому, що це я тобі зробив. Діло стоїть у слідуючому, що таким чином Ісус Христос явно і сильно підкреслив, щоб увага була не на нього, а на факти Отця Небесного, діяльність Отця Небесного. Приводимо точно такі інформації, де були післані ученики Івана Хрестителя із запитанням. Скажи нам, це ти той, котрий має прийти, чи нам ждати другого. Тобто, а вони ждали Месію. То він відповів так. Він не сказав, так, це я. І дійсно скажи, що це дійсно я. Хоча він тим і був, а він сказав так. Ідіть і скажіть, сліпі бачать, хромі, хромі ходять і бідолахи проповідують. Дід це повідомте. І коли він сказав, то тут показано, чому він тоді відповідав тим і остережно давав. Не говорить нікому. Не тому не говоріть нікому, щоб взагалі ніхто не знав про чудо. Чудо є чудо, і чудо воно було живе. Його бачили всі. Його закрити неможливо. Та й він і наповідав, що дивись, будучи ти сліпий, а тепер прозрівши, тепер сиди вдома, аж поки не скажу тобі, вийди з хати, тоді вийдеш, покажешся. Він такі речі не говорив. Тобто він не заховував факти чудес. А він, коли говорив ці слова, щоб таким чином звернути увагу не на себе, а на волю Господа, що єдина воля Господа була єдиним діючим документом. От все здається буде розумна і точна відповідь. Кого ще є питання? Немає. Тоді зробимо перерву.